بوك تو سيسب كاو سورك ديفيت سورك ديفيت كيلا سبورت سبورت คุณออกกำลังกายไหม Ты занимаешься спортом? ты занимаешься спортом ค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย да мне нужно двигаться да мне нужно двигаться ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ я хожу в спортивную секцию я хожу в спортивную секцию เราเล่นฟุตบอล мы играем в футбол мы играем в футбол บางครั้งเราก็ว่ายน้ иногда мы плаваем иногда мы плаваем ำ หรือเราขี่จักรยาน или мы катаемся на велосипеде или мы катаемся на велосипеде มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา В нашем городе есть футбольный стадион. в нашем городе есть футбольный стадион แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Есть также бассейн с сауной. есть также бассейн с сауной และมีสนามกอล์ฟ И площадка для гольфа тоже есть. и площадка для гольфа тоже есть ทีวีมีอะไรดู Что показывают по телевизору? что показывают по телевизору กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Как раз идет футбольный матч. как раз идет футбольный матч ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Немцы играют с англичанами. немцы играют с англичанами ใครกำลังน Кто выигрывает? кто выигрывает ำ ดิฉันไม่ทราบค่ะ Понятия не имею. понятия не имею ตอนนี้เสมอกันอยู่ Пока ничья. пока ничья ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม Судья из Бельгии. судья из Бельгии ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Сейчас будет одиннадцатиметровый штрафной. сейчас будет одиннадцатиметровый штрафной เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Гол. Один ноль. гол один ноль